book twoสามสิบสาม trideset i triที่สถานีรถไฟน а เจล j e z n i c i รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ kada polazi sljedeći voz za Berlin รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Kada polazi sljedeći voz za Pariz รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่คะ Kada polazi sljedeći voz za London รถไฟไปวอร์ซอออกกี่โมงคะ U koliko sati polazi voz za Varšavu? รถไฟไปสต็อกโฮมออกกี่โมงคะ U koliko sati polazi voz za Stockholm? รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมงคะ U koliko sati polazi voz za Budimpeštu? ดิฉันต้องการตั๋วไปมาดริดหนึ่งที่ค่ะ Htio, htjela bih voznu kartu za Madrid. ดิฉันต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ค่ะ Htio Htjela bih voznu kartu za Prag. ดิฉันต้องการตั๋วไปเบอร์หนึ่งที่ค่ะ Htio, htjela bih voznu kartu za Bern. รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไหร่คะ Kada stiže voz u Beč? รถไฟถึงมอสโกเมื่อไหร่คะ Kada stiže voz u Moskvu? รถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไหร่คะ Kada stiže voz u Amsterdam? ดิฉันต้องเปลี่ยนรถไฟไหมคะ Moram li presjedati? รถไฟออกที่ชานชาลาไหนคะ S k o เ e g kolosijeka kreće voz? รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหมคะอิมาลิโคลาซาสปาวาเนอูวอสุดิฉันต้องการตั๋วไปบรัสเซลหนึ่งเที่ยวค่ะ Htio htjela bih samo vožnju u jednom pravcu do Brisela. ดิฉันต้องการตั๋วกลับโคเพนเฮเกนค่ะ Htio, htjela bih povratnu kartu do Kopenhagena. ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไหร่คะ Koliko košta mjesto u kolima za spavanje?